Iako Allahove se blagodati ne mogu ni pobrojati ali potpuna Allahova te baraka wa ta'ala blagodat ogleda se u dvijema stvarima prva je uputa a druga Allahova milost hidayet i rahmet suprotno ovome dvome jeste krivi put i Allahova srđba to jeste dalalet i gadab naredio nam je Allah tabaraka wa ta'ala da od njega tražimo i da ga molimo svaki dan i svaku noć više puta da nas uputi pravim putem onim putem kojim su išli oni kojima je Allah tebareke ve taala podario svoju svoj blagodat, svoj ni'met. Sirata alladhina an'amta alayhim, putem onih kojima si dao svoj ni'met i svoju blagodat. U stvari to su oni koji posjeduju ova dva temeljna svojstva – i ove dvije velike blagodati. To jeste blagodat upute i blagodat Allahove milosti. S druge strane, naredio nam je da tražimo zaštitu da nas uzvišeni Allah sačuva puta onih na koje se Allah tabaraka wa ta'ala rasrdio. A to su oni koji su u suprotnosti sa Allahovom milošću. Suprotno Allahovoj milosti jeste Allahova srđba. I da tražimo da nas sačuva da ne budemo od onih koji su zalutali, a to su oni koji su u suprotnosti sa hidajetom, u suprotnosti sa, sa pravim putem i sa ubutom. U stvari ova dova koja je spomenuta u Fatih je jedna od sveobuhvatnih dova koje su najvrijednije i koje su čovjeku najkorisnije. Obuhvataju sva pitanja na ovom i sva pitanja na budućem svijetu koja su od dobra i koristi čovjeku da mu ih Allah tebareke ve taala podari i koja su od zla čovjeku pa da da Allah tebareke ve taala toga sačuva i upravo zbog toga velika potreba je čovjekova i ogromna potreba za tim da moli Allah tebareke ve taala za uputu za hidajet svaki dan i svaku noću na svim namazima kada se uzmu u obzir samo farz namaz to je 17 puta u toku dana i noći svaki čovjek svaki musliman traži od Allaha te bareke va taala hidajet. kad se tome dodaju još i redovni sunneti koji se klanjaju a njih je 12 rekiata. To je znači 29 puta. Kada se tome još dodaju i na file i drugi namazi, dakle čovjek u toku dana i noći veliki broj puta moli Allah te bareke ve taala za uputu i za to da ga učini od onih kojima je ukazao svoju milost i blagodat. Ponekada primanje ove dove, koja je najčešća dova, koja se uči među ljudima, nekada izostane primanje ove dove. Upravo zbog toga što onaj koji uči ovu dovu nije je uopšte svjestan. Niti je od onih koji traže čvrsto i iskreno od Allaha te baraka wa ta'ala ovaj hidajet. Nego je to učenje u stvari svedeno na jednu formalnost. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Inna Allaha la jestađibu du'a'an min kalbin gafilin lahin. Allah se ne odaziva ili ne prima dovu koja je učinjena sa srca ili od srca koje je nemarno i koje nije ozbiljno zatražilo tu dovu. Dakle, ovo je jedan od uzroka zašto ta dova nije primljena. Zato što je čovjek u gafletu prilikom učenja te dove ili ne zna uopšte šta ona znači i šta traži od Allah te bareke vata'ala. Ovom prilikom ćemo spomenuti deset najvažnijih uzroka koji spriječavaju čovjeka u hidajetu koji spriječavaju čovjeka da bude na pravome putu ponekada se svih ovih deset uzroka nađe kod nekoga pa bude najvećim uzrokom ili zaprekom da primi istinu i prihvati a kod nekoga se nađe poneki od ovih uzroka tako da njegovim uklanjanjem inša Allah nadat se da će dotična osoba i prihvatiti istinu i krenuti pravim putem. Prvi i najveći uzrok da čovjek ne bude na pravome putu i da ne bude upućen jeste neznanje. Čovjek je u velikome dobro ako postigne dvoje. Prvo je ako sazna istinu i zna tačno odvojiti istinu od neistine, a drugo je da dadne prednost istini nad neistinom, pravom putu nad krivim putem. Prvi korak je saznati, a drugi korak je to prihvatiti i po tome raditi. Ima ljudi koji saznaju istinu, ali nedadnu prednost istini nad neistinom. Ne mogu da se odreknu istini. Slabi su pred neistinom, pred krivim putem, pred svojim strastima. Čovjek koji jedno vrijeme svoga života nije znao istinu, bio i živio u džahilijetu, pa sazna za pravi put – takav se približio slijedjenju i praćenju istini i prihvatanju istini. Takav je u stvari prešao pola puta do istine. Pola puta koji se od njega traži. Na njemu samo ostaje da bude odlučan da to što je saznao i primi i prihvati i po tome radi i postupa koliko ih ima među ljudima koji neće ni da čuju za istinu bojeći se da će ih ta istina obavezati i da će biti odgovorni nakon što su saznali istinu a isto tako koliko ih ima koji su saznali istinu ali nisu smogli snage da rade po njoj da je prihvate i sprovedu u svom svakodnevnom životu. I zato je ovaj dio vrlo važan. Nakon upoznavanja sa istinom, da čovjek prihvati tu istinu. Da bude odlučan u radu po njoj. I zato u rivajtu kojeg bilježi imam i Ahmed, da je, spominje se da je Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem učio dovu Allahumme es'eluke al'azimata 'ala ar-rushd. Allahu moj, molim te da mi podariš odlučnost na pravome putu. Odlučnost u razboritosti, u svakome dobru. Jer koliko ih ima koji saznaju pravi put, ali ne rade po njim. Dakle, Allahu poslanik, ali sad sam je učio ovu dovu, Allahumme inni es'elukel azimete ala rušt ukazivanju o Musau alaihi selam i Hidru kada je Musa alaihi selam zatražio od njega da bude s njim u društvu kaže mu Hidr wa kejfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi hubra a kako ćeš se ti strpiti na onome o čemu ti nemaš vijesti, o čemu ti nemaš znanje. To jeste, nisi u stanju da se strpiš na onome na čemu, o čemu ti nemaš znanje. Ovaj upravo uzrok je bio preprekom između mnogih nevjernika i islama oni ne poznaju gotovo ništa o islamu. A uz to osjećaju netrpeljivost prema njemu. I poznato je među ljudima da se kaže en nasu a'daun lima džehilu ljudi su neprijatelji onoga što ne poznaju. Uz to kada se spoji uz to neznanje ova propaganda koja se vodi i vrši protiv islama i muslimana ubacivanje raznih šubhi i sumnji među ljude u pogledu ove vjere i iskrivljeno njeno prezentovanje u tome slučaju upotpunjuje nam se slika kako ljudi mnogi koji ne poznaju islam ili imaju više netačnih informacija o islamu nego, nego tačnih, onda nam se upotpunjuje slika kako se odnose i kako imaju mišljenje o ovoj vjeri. Mnogi muslimani danas ne poznaju islam. Kod mnogih je islam u stvari zasnovan na običajima, na priči, na kazivanjima. Nemaju dokaza, nemaju čvrstih potvrda da se na njih oslone, ne poznaju ih. Tako da se to vjerovanje nasljeđuje od jednih do drugih, u stvari to je samo pripisivanje vjeri, a takvi u stvari, takvi u stvari po definiciji vjere i ne mogu se ubrajati među muslimane, jer ako ne poznaju propise vjere, ako ne rade samim tim, po njima ako je to vjerovanje puno sumnji onda onda to više i nije vjerovanje Mnogi ćemo naći danas da kažu ako se ja pokajem za prošli život u kojem sam bio ako se vratim Allahu i počnem raditi dobra dijela onda će mi moja obskrba se umanjiti neću imati zaradu i prihode koje, koje sada imam i težak će mi postati svakodnevni život. A ako se vratim na grijehe i na griješenje, ako dadnem svojim strastima oduška, onda će mi doći moja obskrba i ljudi će stati uz mene i pomoći će mi. To su samo šubhe i sumnje koje ubacuju jedni drugima. U stvari takvome treba reći, takvog treba upozoriti da se Allah tabareke ve ta'ala ne obožava i ibadet mu se čini zbog interesa takav u stvari ibadet Allahu tabareke ve ta'ala čini zbog svojih strasti i i svojih prohtijeva i svog stomaka dakle kada mu je dobro i prihvatit nešto od vjere a kada mu a kada mu se uskrati nešto od onoga što voli i što želi, onda nije spreman ništa da uradi od ove vjere. Takav u stvari gleda na cjelokupnu vjeru kao jedan neobavezni dio kulture, nešto što se može, a ne mora, a kada se suprostavi sa ličnim i društvenim interesima, onda je to pametnije i mudrije ostaviti neuzubilno. Takva su svačanje, na žalost kod nekih. Nema sumnje da Allah tebareke ve ta'ala ispituje čovjeka, stavlja ga na, na razna iskušenja, posebno kada čovjek se prihvati vjere, da bi se ojačao u njoj, da bi se ispitao njegov sabur, ustrajnost, njegova iskrenost u vjeri i vjerovanju. Čovjeku dođu razna iskušenja, ali u tome slučaju mu'min biva samo jači i čvršći i većeg imana i nijekom slučaju ne popušta. Koliko je bilo pobožnih koji su bili Allahu te bareke ve taala pobožni kada su imali nafaku obskrbu kada su imali ono što vole i žele a kada im se to uskratilo onda su to ostavili. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ I ima ljudi koji Allaha obožavaju površno. Kako se to ogleda? فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ Ako ga kakvo dobro zadesi, on je siguran, bezbjedan, raspoložen, dobro mu. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَ ako ga kakva kušnja, zadesi in qalaba ala wajhi takav se naopako okrene hasira dunya wal akhirah takav je izgubio i na dunjaloku i na ahiretu dakle gleda sve kroz svoje kroz svoje lične interese dakle mnogi ne poznavajući bit i suštinu islama u šta islam poziva šta islam u čovjeku izgrađuje i odgaja šta uspostavlja nepoznavajući suštinu i bit ove vjere mnogi su ostavili islamske propise i popustili u svojoj vjeri a glavni uzrok je bilo upravo ovo neznanje drugo čega čovjek treba da bude svjestan jeste da ovo svjetske blagodati, blagostanja, uživanja, nisu ništa u poređenju prema ahiretskim. Pa čak i kad ti dođe u pitanje da ostaviš nešto od ovih ovosvjetskih uživanja i provoda na ovom svijetu u ime Allaha te barakeva ta'ala i radeći po propisima ove vjere, neka se siguran da će ti to Allah te baraka wa ta'ala mnogostruko i neuporedivo više dati na ahiretu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al qiyama a vi ćete svoje nagrade samo dobiti na sudnjem danu u potpunosti. Dakle, tamo je pravo uživanje i prave ljepote i prave blagodati, a ovo dunjalučko kad čovjeka nešto i prođe, ne treba zatim da žali ni malo. Isto tako, Allah te bareke ve ta'ala čovjeku dadne razna iskušenja na ovom svijetu. I u tome i u svemu od Allahovi te bareke ve ta'ala dijela i postupaka ima ogromna i neograničena mudrost. A to je da čovjek ne bude privržen ovom svijetu. Da se ne oslanja na ovaj svijet da mu ovaj svijet ne postane omiljen. Upravo ovi musibeti, ova iskušenja, poteškoće, patnje, muke kroz koje čovjek prolazi na ovom svijetu, čine jednog mumina da shvati i prihvati biti suštinu ovoga svijeta. A to je da je ovaj svijet samo jedna prolazna, kratkotrajna stanica i da će ga napustiti i da je došao na ovaj svijet da radi i zaradi i da ide na ahiret koji je vječan i čije su blagodati neprestane i trajne. Drugi uzrok zapreke u hidajetu i prihvatanju pravoga puta jeste uz ovo neznanje koje smo prije spomenuli da ima ljudi koji nisu za uputi Allah tebareke ve taala kaže: "Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum." Da Allah zna u njima da ima dobra, a on zna da nema dobra. La asma'ahum, dao bi činio bi da oni čuju. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. A da dadne da oni čuju, oni bi se opet okrenuli a i onako oni odbacuju okreću se od pravoga puta dakle u osnovi oni nisu za pravog puta i za hidajeta naklonjeni su zlu pa takvi i kada saznaju istinu ne prihvataju je zato što oni nisu za te istine zato što oni nisu za te istine isto je sa zemljom koja je neplodna. Kada padne kiša na nju, neće iz nje niči bilje. Zato što nije mahana u, tom, u toj vodi, niti je mahana u, u tom sjemenu, već u toj zemlji. Dakle, u njima oni nisu za upote, oni nisu za pravoga puta. Isto je tako sa srcem koje je okorjelo ono ne prihvata bilo kakav nasijat. Ne možeš mu nikako prić, ni logički, ni s bilo koje druge strane, da mu kažeš, da mu objasniš da bi on to prihvatio. Ne prihvata. Zato što nije za toga. A najdalje srce od Allaha te barke ta'ala jeste okorijelo srce. I zato srce jednog mu'mina prihvata uputu prihvata opomene i upozorenje. Zato je Kur'an nazvan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Ko se okrene od moje opomene. Opomenom je nazvan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ I opomeni jer opomena koristi vjernicima. Doćim onim drugim opomena ne koristi. Razlika je u srcima. u mjestu koje prihvata tu uputu. Isto je sa srcem koje je bolesno, koje u sebi ima razne bolesti. U sebi nema ni snage, ni odlučnosti. Tako da znanje na takvo srce ne liježi, ne prihvata znanje takvo srce. Allah tebareke ve ta'ala kaže وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ I kada se Allah spomene sam, jedan jedini išme ezet kulubu ladina la ju'minuna bil ahira stisnu se srca onih koji ne vjeruju ahir ne mogu slušat niti čut Allahov spomen wa iza zukira ladina min dunihi iza hum yastabshirun a kada se spomenu drugi mimo njega kad oni odjednom raspoloženi Ne može slušat Kur'an, a sluša muziku. Ne može slušat nasihat vas, a sluša besposten govor koji mu ne koristi. Dakle, nije za toga, nije za hidajte, nije za pravoga puta. Kao što kaže Allah tebareke ve taala za nevjernike, innal ladina kafaru, oni koji nevjeruju, vjeruju, sawa'un svejedno im je. E enzertahum, em lem tunvirhum la yu'minun ili ih upozoravao ti njih ili ne upozoravao oni neće vjerovati opominjao ili ne opominjao tako su rekli isto tako prijašnjim poslanicima sawa'un alejna ewa'avte em lem tekon min el wa'adin svejedno nam je vazio ti nama ili ne vazio nema koristi možda su ti pređašnji u nekoj maloj prednosti od ovih današnjih. Jer su bili otvoreni i iskreni u tom svome batelu i neistini. Pa rekli, nemojte se džaba trud, nema korist. Današnji, rekao bih, da gleda u tebe. Vote rahom janzurune ilike, ohum lajum sirun. Vidiš i gleda u tebe, ali on ne vidi. <laughs> Dakle, jednostavno nije, nije za te upute. To ne znači da ne treba upominjati. I to ne znači da mi možemo unaprijed donositi sud i zaključak o nekome. Allah te bareke ve taala je taj koji upravlja ljudskim srcima i on opučuje jedini. I zato na nama je da učinimo krajnji napor i trud da dostavimo Allahovu te bareke ve taala vjeru i uputu ljudima. To je naš i to je obaveza naša. A drugo, to je da li će dotični prihvatiti, to Allah te baraka wa ta'ala tim vlada i upravlja. Treći uzrok zapreke u hidajetu i pravome putu jeste hased, zavist i kibr ili kibur oholost Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio da je kibur betarul haqqi wa gamtun nas odbacivanje istine i podcjenjivanje ljudi to je to je kibur to je oholost suprotno ovome jeste šta poniznost tevadu ili skromnost a to je da čovjek primi istinu od koga god mu ona došla. Da bude blag sa ljudima. Onaj koji je ohol, on je pristrasan svojim riječima i svojim dijelima. Kod njega je ispravno samo što on uradi i što on kaže. I ne prihvata ničije drugo. To je navelo prokljetoga Iblisa blisa da odbije naredbu Allaha tebareke ve ta'ala da seđdu učini Ademu. I ta seđda nije bila seđda ibadeta Adem. Jer nikada nije bilo dozvoljeno, kamoli naređeno, da se ibadet čini nekome drugome mimo Allahu tebareke ve ta'ala. Ta seđda je bila ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala ibadet Allahu te bareke ve taala jer je pokornost njemu a izražavanje počasti Allahu te bareke ve taala stvorenju Adamu alejsel mi klanjajući u pravcu kible ili prema Kabi ne klanjamo Kabi niti ibadet činimo Kabi nego Allahu te bareke ve taala a taj je ibadet upravo u tome što se Allah te bareke ve taala slavi i hvali i veliča i što se njegovo naređenje ispunjava i izvršava. Kibur je bolest prvih i potomnih. Osim rijetkih izuzetaka kojima se Allah te bareke ve taala smilovao. To je bilo uzrokom židovima da izostanu iz vjerovanja u Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A oni su ga poznavali i imali su čvrsto i jasno znanje o njemu. I vidjeli su ga. Spoznali su istinitost njegovog poslanstva i vjerovjesništva. Allah tebareke ve ta'ala kaže الذين آتيناهم الكتاب oni kojima smo dali knjigu to jeste ehli kitabijama ja'rifunehu kema ja'rifune ebnaehum poznaju ga poznaju poslanika ali i sad vasalam kao što poznaju svoju djecu od stotinu i hiljadu djece ti ćeš poznat svoje djete i ne možeš ga pomiješati sa, sa drugim djetetom s tuđim Tako su oni mogli jasno i nedvosmisleno prepoznati Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što je je o njemu spomenut u njihovim knjigama i tačno su znali njegov opis opis njega i opis njegovih ashaba i opis mjesta u koje će hijđru učiniti i opis mjesta i ime mjesta u kojem će se pojaviti. Dakle, kibur oholost neće da ga priznaju i prihvati. Zato što je došao od Arapa, zato što je došao od porijekla Ismailovog, a ne od porijekla Ishaku. Abdullah ibn Ubej ibn Selul odbio je prihvatiti iman upravo zbog ovoga. Ovo je spriječilo i Ebu Džehla da prihvati islam. Kada ga je pitao jedan čovjek o uzroku neprimanja i neprihvatanja islama, uz to da on zna da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem istinu govori, ovaj reče, reče Ebu Džehla, tesabekna nahnu wa benu Hašim ala šaraf mi i benu Hašim smo se natjecali u časti i počasti hatta idha kunna kefera se i rihan sve dok nismo, nismo bili kao dva konja takmaca jedan do drugoga niti je jedan brži niti je drugi sporiji izjednačili se u svemu što su oni radili i mi smo radili što smo mi radili i oni su radili natjecali se Kalu, a oni rekoše, minna nebijun, od nas je vjerovjesnik. Femeta nudrikuha, kada ćemo mi to imati? Wallahi la nu'minu bihi, tako mi Allaha nećemo vjerovati u njega. Tako je bilo i sa ostalim mušricima, koji nisu nimalo sumnjali u istinitost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove poslaničke misije i u to da je istina s njim ali upravo taj kibur njihova oholost i hased zavist ih je navela da ostave vjerovanje i budu nevjernici i da odbace istinu četvrti uzrok zapreke ljudima u prihvatanju istine jeste vlast i položaj među ljudima. Ponekada može biti da kod tih ljudi koji imaju vlast i položaj da nemaju oholosti, niti imaju haseda, zavisti, ali prihvatalje istine vide da se ne može spojiti sa vlašću i položajem u ime čega oni žrtvuju mnogo čega. Tako da daju prednost vlasti i položaju. Primjer Herakla je najjasniji kada mu je ponuđena istina. Rekao je Ebu Sufjanu, koji je bio u delegaciji mušrika tada, u trgovini, rekao mu je, fe in kane ma te kulu hakan ako je istina ono što govoriš prije toga mu je postavio razna pitanja fe se jemliku meudi'a kademeje hatein on će zavladati mjestom na kojem ja stojim sada kako je bio pronicljiv ولو أعلم أني أخلص إليه إذا znam da ja mogu do njega doći lete džešem tu liqa'ehu potrudio bih se da se sad s njim susretnim walau kuntu la gaseltu an kademihi a da sam kod njega ja bih mu oprao nogu to je prijašnjim narodima a kod nekih je i dan danas ostalo da je to u stvari da je to vid počasti izražavanja počasti prema velikašima ono što iz ovoga njegovog govora zaključujemo jeste da nije u stanju da dođe do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam zato što se boji za svoj život i za svoju vlast i položaj među narodom tako da nije došao do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i nije primio islam a Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam pravo se to ostvarilo da su njegovi ashabi osvojili to mjesto na kojem je stajao Herakl i mnogi drugi koji su se koji su odbili prihvatiti islam. Ovo je bolest vladara i ljudi na položaj. I rijetki su izuzetci među ljudima oni koji su prihvatili istinu. Jedan od tih koji, su, koji je bio na vlasti jeste i Neđašija. Kada mu je došla istina, prihvatio ju. Na više mjesta u Kur'an i Kerimu uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala nam govori kazivanje o faraonu. Među ostalog on kaže E nu'minu li beša rejni mislina Zar mi da vjerujemo dvojici ljudi koji su kao i mi? وقومهما لنا عابدون a njihov narod nas obožava kako onda drugim riječima da prihvati da prihvati islam i ono u šta ga poziva Musa i Harun kazuje se da je faraon kada mu je ponuđen islam da se posavjetovao sa svojim prvacima Hamanom i drugima. Pa mu je ovaj rekao Bejnema ente ilahun tu'bedu nakon što si ti božanstvo koje se obožavaš, koje ljudi obožavaju, to kako lažno, te siru abden ta'budu gajrak, da postaneš robom obožavajući drugoga, pa je faraon odabrao vlast i dao prednost vlasti nad hidajetom i uputom. Peti uzrok zapreki na putu pravom i na putu upute jeste strast i imetak. Mnoge ehli kitabije bojeći se da će im se umanjiti i uskratiti i metak koji imaju i dobivaju koji im dolazi od njihovog naroda mnogi sveštenici koji žive na račun naroda iskorištavajući ih je amwala emualen nasi bil batil i jedu imetak ljudi na nedozvoljen način uspostavili se i postavili se kao posrednici između ljudi i Allaha te barake wa ta'ala. I to dobro i debelo naplaćuju. Kao što su mnogi među muslimanima to uzeli za svoj unosan posao i zanat. Umjesto sa živima da ih predvode na putu istine, da ih poučavaju pravome putu, umjesto da radi sa živima, mnogi su se prebacili na fah da rade sa mrtvima. Upravo vidje, vidjevši tu unosan posao. Je kuluna ekulune muale nasi bil batil, jedu i metak ljudi na nedozvoljen način, voja su duna an sebila i odvode ljude sa pravoga puta. Bojeći se, dakle, mnoge ehli kitabije i njihovi predstavnici, predvodnici, njihovi sveštenici i učenjaci, pobožnjaci, isto tako, bojeći se za dobra koja im dolaze od njihovih sljedbenika, da će im se uskratiti, odbili su pravi put i istinu. Mušrici u Mekki su prilazili ljudima sa strane njihovih strasti. Znali su u čemu je svako od ljudi koji su bili živjeli među njima slab pa su im s te strane i prilazili. Ako su znali nekoga da voli i ne mora, došli bi mu i rekli ovaj čovjek zabranju zabranjuje Ono me ko je volio popit, govorili bi mu ovaj čovjek zabranjuje opojna pića. Tako su odvratili poznatog pjesnika u džahilijetu koji se zove El Aša. Odvratili su ga od primanja islama. Rekavši mu da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje alkohol. I nakon što je krenuo prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem vratio se tako da ga je zbacila njegova jahalica pao je i, i umro i takav mu je bio završit dakle na kraju njegovog života spriječili su ga da prihvati islam upravo ušavši mu kao što radi prokleti šeitan ušavši mu preko preko njegovih strasti i njegovih prohtjeva. Mnogi kažu pokušali smo sa ehli kitabijama da prihvate islam. I bilo je zadnje što su govorili ja ne ostavljam piće jer ako primim islam vi ćete me onda spriječiti da pijem. Dakle, upravo ovdje je zapreka slijedjenje strasti. Drugi opet kaže to što vi govorite to istina. To je u redu. Lijep je to govor. Ali ja imam rodbinu koji su imućni. pa ako primim islam, ništa mi više neće dati. Ništa od njih više neću ja da dobijem. A imam želju i nadu da ću ih ja naslijediti. Opet, upravo te strasti. I upravo kada se kod onoga koji ne vjeruje s jedne strane nađe snaga njegovih strasti i naklonost i metku i uživanjima uz slabost poziva u islam i nepoznavanje islama nema sumnje da će se takva osoba odazvati onome koji poziva u strasti. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ Ako se ne odazove Allahovome glasniku takav Allahu na zemlji ne može umaći. Šesti uzrok spriječavanja upute jeste pretpostavljanje voljenja i ljubavi prema porodici i bližnjima i rodu iz kojeg čovjek potiče. Mnogi vide da ako prihvate istinu, da će u svojoj rodbini i u svojoj čak i najbližoj porodici biti odbačen. To vidje da je jedna realnost i čest slučaj kod ljudi. Nakon što je prihvatio pravi put, saznao ga i prihvatio ga se, često u svojoj porodici, bližoj pa i daljoj, bude stranac, garib, osamljen, ne razumiju ga u svojoj kući. Ovo je upravo bilo uzrokom mnogim nevjernicima da pretpostave ostanak među svojom rodbinom i bližnjima i svojim narodom da to pretpostavlje da to pretpostave primanju islama. I kod mnogih se i dan danas dešava da kada neko primi islam da ga cijela porodica napušta i da ga se odriču čak ima slučajeva gdje budu pojedinci zbog primanja islama izloženi i smrtnoj opasnosti dakle jednostavno proganjaju ga dok ga ne ubiju želeći time zaprijetiti i drugima da im ne padne na um da promijene svoju vjeru i da prime islam i mnogi bojeći se da ih tako nešto ne zadesi ostave i napuste prihvatanje i sljeđenje istine sedmi uzrok neprihvatanja islama i neprihvatanja upute jeste da čovjek bude naklonjen svojoj domovini mnogi se pribojavaju da ako prihvate istinu da će morati napustiti svoje kuće, da će biti izloženi mnogim iskušenjima na tome putu i zato i zato pretpostavljaju nacionalizam, pretpostavljaju pripadnost određenom narodu i tako dalje i ono na čemu su oni pravome putu i uputi. Poznato vam je šta je sve doživio poznati ashab Selman El Farisi radijallahu anhu i kakve sve napore je doživio na svome putu i kroz kakve poteškoće je prošao dok je došao do istine kako je ostavio svoju porodicu svoj rod svoju domovinu kako je hijđru učinio u Medinu i zato je i nazvan El Bahithu Anil Hakika onaj koji traži istinu. Onaj koji traži istinu. Tako je bilo i sa ostalim ashabima koji su ostavili svoje imetke, svoju domovinu, svoju rodbinu i hijđru činili u Medinu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem želeći Allahu te bareke ve taala zadovoljstvo i pomažući ovu vjeru. Osmi uzrok zapreke u hidajetu jeste da mnogi u primanju islama i promjeni načina života vide odricanje od svojih predaka i optužbu svojih predaka da nisu znali ili da nisu bili upućeni. Ovo je upravo spriječilo Ebu Taliba i njemu slične da prime islamu vidjeli su da ako prihvate islam da će na taj način optužiti svoje pretke za neupućenost i za neznanje i zato Allahovi neprijatelji su rekli Ebu Talibu na smrtnoj postelji etergabu an milleti abdil muttalib zar ćeš ostaviti vjeru abdul muttalibov a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je govorio reci riječi šehadeta ja ću se zauzimati kod Allaha za tebe i zadnje je bilo što je rekao Ebu Talib da je na vjeri Abdul Mutalibovoj dakle da je mušrik da je nevjernik znali su njegovu slabost njegovu slabu stranu njegovu ljubav veličanje i odanost prema Abdul Mutalibu. Tako da su mu prišli sa te strane, strane njegove slabosti, u zadnjim trenucima njegovog života na ovom svijetu. I zadnje je bilo da, da je on na vjeri Abdul Mutalibovu. I zato se spominje od Ebu Taliba da je rekao Leula en tekune mesebeten ala beni Abdul Mutalibu la akrartu biha ajnek da ne bude to optužbom ili da na taj način ružno nešto ne učinim prema potomcima Abdul Mutalibovim, ja bih te obradovao islamom. To jeste, primio bih islam. Ali to mu je bila zapreka. Tako da se spominje u stihu da je rekao وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ Ja sam spoznao da je vjera Muhammedova najbolja vjera među ljudima. لَوْلَ الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا I da nije prijekora i bojanja optužbe vidio bi me kako jasno tu vjeru ispovjeda. Dakle, bojao se da će, da će time prijekor izraziti prema svojim predsima kojima je bio odan i zato nije ni primio islam. I ova šubha upravo i ova sumnja je do dan danas kod mnogih ljudi prisutna. Radilo se onima koji neće nikako da prime islam ili onima koji su u islamu, a neće ništa da promijene od onoga na čemu su našli svoje predke. Bilo to ispravno u nekim propisima ili, ili neispravno. Doći im, dužan je čovjek poslušati Allah te barake wa ta'ala i slijediti njegovog Resula sallallahu sallam, neovisno od toga na čemu su bili njegovi predci. Allah te barake wa ta'ala kaže, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول kada im se kaže dođite onome što je Allah objavio i ono što je dato njegovom poslaniku قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا oni odgovaraju dovoljno nam je to na čemu smo našli naše pretke dakle zadovoljavaju se vjerom svojih predaka i onome na čemu su ih zatekli Deveti uzrok neprihvatanja istine jeste što nekima smeta da su ih pretekli neki koji oni ne mogu ili ne podnose ih u islam. Ovo je čak spriječilo i mnoge da slijede istinu nakon što su je spoznali desi se da čovjek ima nekog neprijatelja kojeg ne može i ne podnosi, čak ne voli da ide istom zemljom kojom dotični hoda i na kojoj živi, pa kada vidi da dotični je primio islam, njegovo neprijateljstvo prema određenoj osobi čini ga da odbacuje istinu i da je ne prihvata. Ovo se isto desilo sa židovima u Medini koji su bili u neprijateljstvu sa ensarijama i u stalnim ratovima. Tako da prije nego što je došao Allah poslanik sa selem u Medinu hiđu čineći, prijetili su židovi ensarijama i govorili im došlo je vrijeme kada će se pojaviti Boži poslanik pa ćemo mi s njim vas pobijediti. Doćim kada su vidjeli da su ensarije primili islam i da su stali uz Resula sallallahu alaihi sallam a židovi nisu mogli, bili su stalno s njima u ratovima, jedan od uzroka je bio i taj, dakle to što su odbacili istinu i nisu je prihvatili. Zato što su <laughs> ensarije prihvatile istinu prije njih. I kako onda da sa svojim neprijateljima budu u istoj vjeri. Dakle, to je taj inad i nemogućnost da, da prihvate ovu činjenicu. Deseti uzrok zapreke u Hidajetu jeste da mnogi nisu spremni i u biti ne želi da promijene svoj život, adete i način na koji su naučili da živi. Iako je ovaj uzrok najslabiji od ovih svih spomenutih, može se desiti da je ovo u stvari i najprošireniji uzrok i najčešći uzrok među ljudima. Najčešći uzrok među ljudima zašto ne prihvataju istinu. Vjera običaja je vjera kod većine ljudi. To jeste onoga šta su naučili i na čemu su zatekli ljude da rade i živi. Promjena načina i sistema života na koji je čovjek naučio i navikao se spominje da je kao da čovjek izađe iz jedne prirode u drugu. Nije lako ni jednostavno. Ali Allah te bareke ve taala olakša onome ko traži i ko nastoji da se potčini ovoj vjeri i da je prihvati u potpunost pogledajmo kako su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako su promijenili svoje običaje kako su promijenili svoj život i način ponašanja nakon prihvatanja islama i nakon što je iman ušao u njihova srca tako da su to postali sa svim jedni drugi ljudi nisu bili kao oni koje Allah te bareke ve taala opisao da govori inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mi smo naši, našli pretke naše na jednoj vjeri i mi samo neprikosnoveno njihove tragove sledimo Dakle, nećemo ništa da promijenimo u našoj svakodnevnici, našoj, našem svakodnevnom životu. I zato upravo onaj koji je živio jednim životom pa se promijeni dođete obje Allahu te tebareke ve taala i promijeni taj svoj život zaista takav ima posebnu nagradu dvostruku nagradu ima čovjek koji je vjerovao svoga poslanika pa kada je došao drugi poslanik povjerovao u njega takav ima dvostruku nagradu isto je i sa ljudima koji su rođeni među društvom ili u društvu koje nije islamsko. Pa su od malih nogu naučili ono na čemu je to društvo i naučeno i odgojeno. Ali kada su saznali istinu, prihvatili su je i odbacili vjerovanje ili ono nevjerovanje ili ono na čemu su bili prije i prihvatili vjerovanje i promijenili svoj život takvi imaju dvostruku nagradu. I ljudi koji su živjeli jednim životom, životom griješnika. Pa te obe Allahu te bareke ve taala došli iskreno se pokajali. Činili širk bili, nemoral činili, zatim ubijali ljude. Allah te bareke ve taala kaže za takve koji su te obe došli fa ulaike yubaddilu Allahu sayyadim hasanat. Takvima Allah zamjenjuje loša djela dobri. Jer upravo je tu potrebno da čovjek uloži napor i da svoju volju i odlučnost da uspostavi u svome životu da, da se ne vraća na ono staro i da se odrekne od svega onoga što, što je neispravno u proteklome životu. Ovo su neki od uzroka koji isprečavaju čovjeka da prihvati istinu i da bude siratim stakim. Mnogo je još mimo ovoga uzroka. Pored ovoga postoje uzroci uputi pravoga puta. Allah te bareke ve taala je taj koji upući. A od uzroka upute jeste da čovjek dovu Allahu te bareke ve taala upući. Zatim Kur'an je uputa čovjeku. Poslanici i njihova uputa koju čovjek slijedi, to je pravi put. I da čovjek zdravim razumom razmisli o svom stanju na ovome i onome šta ga očekuje na budućem svijetu i da se odluči za, za pravi put. Isto je sa čovjekom koji ima neku bolest, pa traži lijek za tu bolest. I čovjek koji je na krivome putu i nema upute, treba da traži i da otkloni sve uzroke koji su doveli do dalaleta, do krivoga puta ili koji spriječavaju čovjeka da prihvati istinu.